Հացին ավանդույթներով հարուստ գյուղ է։ Իրենք հացեցիներն էլ ավանդույթները պահպանող, իրենց ավանդույթներով հպարտացող մարդիկ են։ Մի Ղարաբաղ է մի հացի, ասում են հպարտությամբ, միայն Անահիտի աղբյուրն ինչ արժե։ Ավանդությունն ասում է, թե աղվանքի վաչական թակավորը այս աղբյուրի մոտ հանդիպելով հացիկ գյուղի գեղեցիկ եւ իմաստուն Անահիտին սիրահարվել է նրան եւ այդ օրվանից աղբյուրը կոչվել է Անահիտի աղբյուր։ աղբյուր Հացի գյուղի աղջիկները հիմա էլ նույն իմաստունն են, ասում են, եւ այդ իմաստությամբ էլ դաստիարակում են իրենց ворթիներին։ Տեր եւ Տիկին Հարությունյաններին, Աշոտին եւ Ինգային հանդիպեցին գյուղամիջում։ Ինգան փոքրիկ գյուղական խանութի սեփականատերն է, ներս հravirեց տականալու փայտի վառարանի մոտ։ Վառարանի տաքը տրամադրող էր, զրույցն անմիջական։ Ինգան արդեն 27 տարի է ապրում է Հացիում։ Ստեփանակերտից է հարս եկել։ 4 զավակ ունի, 4 թոռ։ Բոլորն ապրում են գյուղում։ Ամուսինը չեր էլ ուզում լսել գյուղից քաղաք տեղափոխվելու մասին։ Հիմա էլ ворթիները չեն ուզում։ Հցուցուց խելքը յուրանց շենին հետի յուրանցը չի, ծիծաղելով ասում է Ինգան։ Հալուխը ստեղան, վիշմինել ուզում չնտիսկյան։ Պրոստո խաղաղությունն ուզում, լոխ Հուրասым դուս եկի գլագոնե դոկլի ջահել խոխոքեք ապագա ապեն մամչիս դղլավայ սյո։ Դղաշ 14 տարեկան հիբա ասում սահմանին ենք շկոքնայս նոր շենակ համերը ութամիայա։ Ճանապարհի միշտ ասում ուշադրելի վախում։ Ասում մամ արխային կաց։ Դեռ մամա 1 կիլոմետր ցիրեն։ Ասում հետո էլ չսոզիլ տղան դուս կասած մամամ չի։ Պապան ստկացավ ամքել ենք ստկան։ Ժողովրդին ցանկությունն էլ է դա խաղաղություն ունի ամենարցախ ծյուրան տանը բնակվեն։ Մինչ զրուցում էինք, մեզ մտեցավ նաև Ինգայի ամուսինը, համարհացեցին, ով իր ու իր երեխաների ապագան տեսնում է միայն հացի գյուղում։ Գնալու ոչ տեղ ունենք, ոչ նպատակ, ասում է։ Այս սիրունությունները, մեր papերի հողը, մեր տուն ու տեղը թողնենք գնանք ուրիշի հողում ո՞նց ապրենք։ Մերը պիտի պահենք։ Իսկ հացին իրոք սիրուն գյուղ է։ Փողոցները նեղլիկ են ու ճիշտ է անբարեկարգ, բայց սպիտակ միայն այս տարածքում հանդիպող տափակ կրակարով կառուցված հին տներն այնքան ներդաշնակ են իրար ու փողոցներին, որ այն չնկատելու է տալիս։ Բայց անբարեկարգ փողոցները գյուղի միակ խնդիրը չէ։ Սահմանամերձ դարձած հացին հիմա առաջնահերթ այլ հիմնահարցեր ունի։ Համայնքի երիտասարդ ղեկավար Սանթուր Սարգսյանը գյուղի առորյան է նկարագրում։ Պատերազմից հետո բոլորը իրենց առօրյա կյանքով ապրում են, գյուղատնտեսական աշխատանքներով են զբաղվում, բայց խնդիր է դարձել պատերազմից հետո գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելը, քանի որ գտնվում ենք սահմանամերձ գոտում, մշակվող վարելահողերն էլ անմիջապես կպած են սահմանին, մոտիկ են։ Այդ պատճառով էլ այդ շատ մոտիկ վարելահողերը չի մշակվել պատերազմից հետո շարունակվում է անմշակ մնալ կապված անվտանգության խնդիրների հետ։ Պատերազմից հետո բոլոր բնակիչները գյուղ են վերադարձել, բայց ստիպված են այլ ձևով կազմակերպել իրենց կյանքը կյանքը։ Դժվարացել է գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելը։ Պատերազմից հետո անասնապահությունն էլ հողագործությունն էլ դժվել է։ Եթե պատերազմից առաջ 244 գլուխոճոր ունեինք, այս պահի դուրությամբ 100 գլուխ էլ չի հասնում։ Խոշմանավատ խոշոր եւ ջերավորանացումների թիվը շատ է կրճատվել, կապված այդ սահմանային իրավիճակի հետ վտանգը գա, որ ցանկացած պահի կարող անցնեն։ Պատերազմի ժամանակ 28 գլխի կորուստ են ունեցել, 15 գլուխ անցել են սահմանը, մնացածները այդ պատերազմի հետևանքով սատկել են։ Ճիշտն ասած, համանքի աշխարհագրական դիրքը բան այդ արոտավայրերի ու վարելահողերի դասավորությունը հաշվի առնելով այդքան էլ հարմար չէ էլի այդ ծրագրից օգտվել։ Մեզ առանձին արոտավայր ունենք, որ ասենք այդ մասը ցանկապատենք, դաշտանք իրականացնենք, այնտեղ զբաղվեն անասնապահությամբ։ Համալավ ծրագիր են կնի վեր սահմանի հարցը լուծվի կամ կամ իրանց դիրքերը հետ տան, որ մարդ հանգիստ զբաղվեն այդ աշխատանքներով։ Գյուղն ապահովված է խմելու ջրով, բայց ռոռոկման ջուր չունեն, ինչը խոչընդոտում է այգեգործության զարգացմանը։ Ճանապարհները ոչ բարենպաստ եղանակներին դժվարանցանելի են դառնում, հատկապես դեպի Կողքի, Ավդուր, Մյուրիշեն համայնքները տանող ճանապարհահատվածը։ Դժվարություններով հանդերձ հացին բնակիչների համար աշխարհի ամենալավ գյուղն է եւ իշխանություններից մի պահանջ ունեն ընդամենը՝ օթը թող փակին, մունք մեր շենը պահլանանք։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։